francine ndiyo ku bwayo kuri mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro wa albert ari mu buhinga bw'ibyuma amakuru ndabashikiriza kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira uburundi bwibuka kuri uno wa kane imyaka mirongo ibiri n'umunani iheze incungu ya demokarasi mekero ndadaye agandaguwe mu nkuka y'imisa yabereye kuri katedrale Regina Mondi abarundi bahamagariwe gukomeza urubeya rw'urukundo kugira ngo ntiruzosubire kuzima nko mu mirongo icenda na gatatu umushikiranganje w'ubutungane nawe ahamagarira abanyagihugu kwitura ubutungane iyo hari ico batashimye Janine nibizi yabitangarije ku mu yabitangaje kuri no wa gatatu igihe yatanga udisekeza ryo gushira mu ngiro imanza zose zacitse muri commune giheta kwiyunguruza uva mu gisagara ca ca Bujumbura uja mu ngo ntibyoroshe nako ni mu gisagara ca rumonge kwiyunguruza ngo ntibyoroshe aho usanga igiciro citike cyagwijwe na kabiri kubera ingorane zo kubura igitoro mukanya kanya nido nido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa uburundi buribuka kuri uno wa kane imyaka mirongo ibiri n'umunani Heze umukuru w'igihugu merikiyoro ndadaye agandaguwe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu radiyo isanganiro igaruka ku ijambo yashikirije igihe yimikwa ku igenekerezo rya cumi ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka nyine wo mu mirongo icyenda na gatatu kimwe mu byashikirije yavuze ko kwari uko uburundi bushasha bugiye kurangwa n'amahoro kuri bose barundi barundi kazi ubu burundi bushasha mwaraye bugiye kurangwa ni iki?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 ntwaro y'uburundi bushyashya Ibirori nyamukuru vyabereye mu gisagara ca Bujumbura abarundi bakaba bahamagariwe gukomeza urubeya rw'urukundo kugira ngo ntizosubire kuzima nko mu 93 mu nkuka y'imisa yabereye kuri Cathedrale Regina Mondi kuri wa kane Musenyeri Anatole Ruberyange icegera curongo c'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura yamenyesheje ko atabwoko bumwe canke umugambwe umwe bishobora kwatsugorubeya erega iyi tariki turiko turibuka uyu munsi igenekezo ya mirongo irindwi na rimwe ukwezi kw'icumi mu gihumbi magana icenda mirongo icenda na gatatu urubeyaga urukundo rwarazimye mu burundi umunsi w'ijoro rirerire cyane abahunze batagarutse ngo bave mu magogwa barimwo urubeya rw'uburundi rwaka ntiruzoba rushemeye n'uwikumiriye nawe nyene arazima akadorongera none twemere urwo rubeya rw'urukundo yezu yaje kudomeka muri twebwe tukitaho rwose zina muntu ari mu burundi agowe reka n'uwo mu mahanga Birori nk'ivyo kandi vyabaye mu ntara ya Gitega kuri wa kane ahababuze ababo bibuka imyaka 2028 irangiye haturiwe abanyeshuri 150 kuri lise ya Kibimba mwikete ubushikiranganje bw'intwaro hagati buherutse kwandika bukaba bwamenyesha ko abantu batarenga 10 ari bo bonyene bemerewe gushika kwibubu ngo kubera umugera wa COVID-19 ubwicanyi bwabaye mu burundi ngo burababaje umuntu ataravye ubwoko bucanke buriya bwahitanye kuko kubura uwawe vyama bibabaza nibishikirizwa n'urongo ishira hamwe avode rihurikiyemwo abapfakazi n'imfuvyi z'abahitanywe n'intambara mu gihugu adera hishaki akabona ko abarundi bari bakwiye gukura ivyigwa ku vyabaye gutyo bashobore kubaka Burundi bwiza bwuzuye amahoro nosaba yuko ubwa mbere na mbere umurundi wese amenye ko atari we yabuze wenyine kenshi barakunda kuvuga ngo harapfuye abahutu harapfuye abatutsi ubu intambwe tugeze ko ni ukumva yuko umugenzi wawe naho yaba ari umuhutu nawe yaba ari umututsi uwapfuye umubabaro murawusangira hapfuye umurundi ntihapfuye umututsi ngo ngo ni nyagupfa oya ubu rero intambwe iriko iraboneka kuko twese turamaze kubona yuko urupfu haba umuhutu haba umututsi nta n'umwe wa nyagupfa dukeneye yuko abarundi bose bakangura yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho naka ntabe ngo niwe nyagupfa hanyuma tumaze kurengana iyo ntambwe duce dukorera ibikorwa by'iterambere hamwe atawumuntu n'umwe azoba afise inzara kuko kenshi muraraba iyo umuntu akenye niho atangura kuyibuka ati iyo batanyicira data iyo ntabura umubyeyi ubu nanjye mbafise inzu nziza mba narize amashuri meza ibyo rero byose tubirengane ntibize bisubire kuba mu gihugu nicyo cyifuzo cy'ishyirahamwe ryacu nta kindi dusaba ni ukumenya ukuri tugahariranira hanyuma tukabananya tukubaka igihugu cy'amahoro buramatari w'intara ya kayanza nawe asaba abanyagihugu arongoye gushigikiza demokarasi ibikorwa mu kurushiriza kugwiza umwimbu ngo barwanye ubukene n'inzara na nayo mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi nyene remicisha hayamenyesha ko atazokwigera na rimwe yihanganira uwo wese azohonyanga agateka mugenzi we yitwaje igihagararo canke icari cose ibyo ngo ni ubu buri munyagihugu arangura imirimo yiwe mu iteka n'itekane akaba nawe nyine yabishikirije kuri uyu wa kane mu birori byo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'umunani iheze ndadaye merikiyori incungu ya demokrasi igandaguwe isanganiro iradiyo iduhuza isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu hano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubutungane imanza zijyanye n'amatati y'amatongo zigera ku bice mirongo umunani ku nizo zigwiriye mu masentare y'intango mu burundi byashyikirijwe kuri uwa gatatu n’umushikiranganje w'ubutungane janine n'ibizi hatangutse icese isekeza ryo gushira mu ngiro imanza zose zacitse ku mutumba gisuru ni muri komine giheta mu ntara gitega umushyikiranganje akaba yahamagariye abanyagihugu kwitura ubutungane iyo hari kitagenda neza bamwe mu batunganirijwe bagashima icyo gikogwa n'inkuru tubaza Jean Marie Mayonga iryo sekezango ryatunganijwe mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abanyagihugu ibikorwa byatangurijwe muri komine giheta aho sentare y'intango ya giheta yashize mu ngiro imanza zigera kuri ndwi bamwe mu batunganijwe bagashima icyo gikorwa ndacakiriye neza cane yego nukuri ndashimye na sentare yari yarajigiranye ibi nyene aravyanka n'ivyari kwirwa birashikana ubu igikorwa bangiriye ndagishimye cane abandi nobahanura yuko babonye ukuri kuriho bo kwemera bagashira intashi zofasha benshi kubera benshi igitome bafashe nk'ubu agiye araza kuri tele akagenda araba imanza ingene zigenda ziracika zigenda ziragenda abantu benshi bazotunganirizwa hanyuma bigende neza hama abantu uwo ari we wese yame yumva yuko aremye ku mutima umushikiranganji w'ubutungane janine n'ibizi agasaba abanyagihugu gufatana mu nda aho yavuze ko itongo ari ikintu kidasanzwe akaba yanabahamagariye kuja bitura ubutungane iyo hariho agahaze uravye mirongo umunani ijana y'imanza z'amatati ziri mu masentare usanga ari manza z'amatongo mukaba muzi ko itongo naryo ku mwenegihugu ari ikintu gikomeye cyane umucamanza ahaguruke umushyikiriza amanza ahaguruke arabira ko biragenda neza nkabahamagarira bene gihugu mwiyumvanemo urukundo uwo bitazaba bigenze neza ikintu cyiwe ntikigende neza turahari twese dufashanyije abene gihugu mukadufasha intwaro zikadufasha kumva ko ibintu bitegerezwa kugenda neza uko biri kose nibaza ko ibintu bizoheza bikagenda neza kandi bizogenda neza ico gikorwa kikaba catangurijwe cese ku rwego rw'igihugu mu makomine atatu agize intara ya gitega gitega ariyo giheta bugendana na mutaho uyu mugambi ngo ukazobandaniriza no mu zindi manza inyuma y'izijanye n'amatati y'amatongo Urakoze Jean Marie Mayonga inzu mirongo ibiri kuri mirongo ibiri n'umunani ziriko zirubakwa ni banki BHB ijeje guteza imbere uburaro muri quartier Miroir iri muri zone ya Buterere ni mu gisagara ca Bujumbura ngo ziramaze kugugwa ku biciro bitandukanye vyashikirijwe ku muhingamo kuri wa gatatu n'umuyobozi mukuru w'iyo banki nyuma y'urugendo yagize ariko harubakwa izo nzu didasi kumana amenyesha ko bategekanya no kubaka mu minsi ya vuba izindi nzu mu ntara za ngozi na rumonge fondo poromosiyo de rabitayiride yahavuye ihindura ibikorwa ari mu ntumbero yo kuvyongereza gihe yahinduka ikaba ibanki yo guteza imbere uburaro ibikorwa rero isanzwe ijejwe harimo kugwiza uburaro mu bisagara byo mu Burundi rwose na cyane cyane uburaro bwiza aha rero ni muri iyo ntumbero habayeho uyu mugambi wo kubaka inzu zigeretse rimwe rimwe muri iyi karitsiye bakunze kwita ngo ni miriwari mbega izi nzu zoba zingana gute izo nzu ngaha aye eh, ni inzu zishyika mirongo ibiri n'umunani zikaba ziri mu migwi itatu kandi n'ibiciro bigaca bigenda birahindagurika eh, bivanye n'umugwi urimo uyu n'umugambi rero wa mbere twatanguriye gukorera aha eh, ariko kandi mwabonye ko no ngaho gatoya iruhande y'uyu hariho uwundi mugambi nawe nyine guca dutangura twibaza ko ari mu kwezi kuza wo kubaka izindi aparitema zishika mirongo umunani iruhande rikajya nk'uko mwabibona ku bijyanye n'abazoba muri izo nzu bo bari bande eh, buri nzu izobamo nk’umuryango umwe bene yo eh, ariko nazo nyine ntizingana navuze ko ziri mu migwi itatu harimo iziye zo gura miliyoni amajana atatu z’amajyana atatu na mirongo ine n'izi miliyoni amajana atanu kandi noneho uko navuze ko ari mirongo ibiri n'umunani eh, mirongo ibiri muri zo ziramaze gufatwa izisigaye zitararonka benezo zo eh, ni inzu umunani gusa hari umugambi muba mufise wo kuzokwiragiza inyubako nk'izi nyine mu gihugu hagati ni umugambi wateguwe neza dukoranye eh, n'ubushikiranganje busanzwe bujejwe guteza imbere igisata cy'inyubako ibibanza bariko barabitunganya neza twashimiye rero guhera mu bisagara nka Gitega Ngozi na Rumonge umuyobozi mukuru w'ibanki BHB akaba yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Jean Marie Ngendakumana amakuru ajyanye n'umutekano naho umugabo umwe w'umukongomani yikekwa ko yoba ari umusuma w'amamoteri agendesha ubwato yarafatiwe muri karitsiye kanyenkoko mu gisagara cya rumonge nk'isaha zitanu z'ijoro ry'uwa gatatu amakuru ava mu runani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu burundi no mu gipolisi mu rumonge avuga ko uwo mugabo yafashwe na komite urikiyemwo bose kuri uwo mutumba yaciye ashikirizwa abasirikare bakorera mu kiyaga Tanganyika ku kirindiro cyo mu gisagara cya rumonge aho yarakiri no mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku bwa Gabriel butoyi arongoye urunani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu burundi ko bari bafise amakuru ko uwo mugabo yari asanzwe aronderwa no mu gihugu kibanye cya kongo muri ubwo busuma nyine tuguma mu rumonge nyine tubamenyesha ko kwiyunguruza canke kunguruza ibintu uva muri ico gisagara bigoye kuva kuri wa kabiri bikaba vyatumwe n'ikena ry'igitoro ataho kiri ku bituru umunani bisanzwe bikigurisha muri ico gisagara ca rumonge ibiciro vy'itike bikaba vyaciye vyikuba gushika no ku nshuro zibiri abiyunguruza canke bunguruza ibintu n'abantu bakoresheje imiduga canke amapikipiki basaba ko leta yotorera umuti urama kibazo kiguma cisubiriza n'inkuru tubaza Jean Pierre Misako kuva kuri uyu wa kabiri ahahora harihigwa amajana atanu mu mafaranga y'amarundi ku ipikipiki baradugije bashikana ku gihumbi ahahora hatangirwa igihumbi n'amajana atanu ubu harigwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu canke bitatu ku miduga mito mito abagendesha imiduga n'amapikipiki bavuga ko baduza itike yo kunguruza abantu n'ibintu kugira ngo ntibakore bahomba ku gitoro ubu baronka iritiro ya esanse ku bihumbi bitanu by'amarundi kuri magendo naho naho nyine abiyunguruza bayariha bidoga bavuga ko babuze uko bagira hejuru y'ubukene bw'ibibunguruza ubu byagabanutse kuko hari bibitse mu mpangu kwa bene byo kubera gukena igitoro abandi nabo mu bagendesha amapikipiki bashima kwikinga ijoro aho atarugendo na rumwe bakorera munsi y'amafaranga igihumbi ku muntu mu gisagara cya rumonge bakavuga ko ariho boshobora kugaruza amafaranga y'igitoro bakongera bakagira icyo bungutse ko no mu runani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi amakenga n'iyosi ko akazi kagiye kugora aho basubirira kuroba igitoro kitaraboneka abo bose bagasaba leta y'u Burundi gukura mu nzira iyo ngorane iguma yisubiriza bamwe mu batangiye igitoro ku mapompo nta kajambo bumva ko wabajije igituma abandi nabo bakavuga ko batanga icyo baronse ni mu gihe hari n'abandi bavuga ko bagitondeye iyo bakirangurira igitega jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro